بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهده ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين ثم أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته kamar yadda aka saba a rana da lokaci irin na yau muna haɗuwa a wannan masallaci mai albarka don mu ƙara tunatar da kawunan al'amuran da suka shafi addini mu na musulunci muna karatu a littafin al'adabin mufrat wallafar abu abdullahi muhammad ibn ismail al-bukhari a rahimahullahu ta'ala littafi ne wanda ya tattaro hadisai na ma'aiki sallallahu alaihi wasallam wanda ke karantar da na dubba na musulunci da kuma kyawawan ɗabi'u idan ba manta ba makon da ya gabata mun tsaya ƙarshen babi na 268 a ƙarshen hadisi na 593 da haka a yau juma'a goma ga watan safar shekara ta 1442 bayan jiran ma'aikin sallallahu alaihi wasallam daga maka zuwa madina wanda ya zo daidai da 28 ga watan tara shekara ta 2020 miladiya yau da litinin ko za mu ci gaba a babi na 269 kenan a kan hadisi na 594 قال المسلم رحمه الله تعالى حدثنا عمرو بن خالد قال حدثنا بمام ابن إسماعيل قال سمعت موسى ابن وردان عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم يقول تهادوا تهادوا wannan hadisin amana ya ce babu kabulin hadiyya wannan babu zai karantar da mu hukuncin karɓar kyauta alhadiyya shi ne kyauta idan aka yi ma kyauta ya halatta ka karɓa ko ko ba zai halatta ka karɓa ba to wannan babu zai karantar da mu hukunci na karɓar kyauta in an maka kenan wannan yana nuna mana malam ya shiga wani ɓangare kuma a cikin littafinsa yanzu kuma zai tattauna mana a kan abin da ya shafi kyauta yana da cikin ladabin musulunci musulmi ya zama mai kyauta to sai fara da hukuncin in an baka ka karɓa ya halatta ko bai halatta ba shi ne ce babu ƙabulin hadiyya wannan babi zai karantar da mu hukuncin karɓar kyauta akwai sadaka akwai kyauta mai zana magana akan kyauta ne ba sadaka ba to sai kawo mana hadisi na farko wanda hadisin yana cikewa akan abu hulaira allah ya kara masa yarda shi ne sahabin hadisi shi kuma ya karɓo daga ma'aiki sallallahu alaihi wasallam manzan allah yake cewa Ta ta tahadu manzala ce ta tahadu ku zama masu kyauta ku zama masu kyauta ta tahabu sai ku zama masu son junanku ku zama masu kyauta wannan sai ya zama sanadiyar san junan ku kenan kyauta daga cikin fa'idarta bayan an samu lada a wajen allah to kuma tana ƙara danƙon soyayya tsakanin wanda aka ba da wanda ya ba duwanda ya ɗauki abin shi ya baka to za ka ji kana san shi ya zama a wani hadisi manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ake cewa jubilatul qulubi alaman a hasana ilimi. an gina zuciya a kan san wanda yake kyautata mata kyauta kuma tana daga cikin insani kyautata so zuciya ba yadda ta iya sai ta so mai kyautata mata wanda kuma kyauta nau'i ne na kyautata da haka inda kana ɗauka kana bada to za a ji ana son ka shi ya sa manzan allah sallallahu alaihi wasallam sahabbai suke son shi eh, saboda yana kyauta yana kyauta kyautar wanda baya jin tsoron talauci wani sahabi ya ce maza allah yadda ka san iska haka yake wajen kyauta ma'ana bai rowa ko ya ba wani ya ke hana wani kamar yadda iska ba ta ma wani rowa haka manzan Allah ya ce da haka kyauta tana ƙara sanya soyayya tsakanin musulmai idan suna majunansu kyauta ka ɗauki abinka ka ba wani sai je yana santa kenan ƙin yin kyauta ko rashin yin kyauta yana sanya ƙiyayya kenan kuma yana sanya ƙiyayya shi yasa za a ga idan allah ya ma wani wadata a cikin unguwa ko a gari sai ya zama yana alheri yana kyauta sai ga ana san idan wani abu na musiba ya fada mashi sai ga mutane suna jin kamar su abin ya shafa amma wanda bai kyauta fata ake ma wani bala'i ya fada mashi sai a dinga jin daɗi saboda bai kyauta shi yasa za Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce ta tahabu ku dinga yin kyauta wannan zai zama sanadiyar ku so junanku kun san kuma san juna yana daga cikin sabubban shiga aljanna kamar da za mu gani a can gaba don manzan allah ya ce ba za ku shiga aljanna ba har sai kun so junanku sai ya ce ku saurara kuna so in gaya muku abinda za ku aikata ku so junanku suka ce eh muna so ya ce afshi salama bainakum ku dinga ya ka sallama a tsakanin ku ita ma tana ƙara soyayya ku sai a wannan hadisin kuma ma'aiki sallallahu alaihi wasallama yake cewa ku dinga yin kyauta wannan zai sanya ku so junan ku don haka idan Allah ya hore maka ka bada in Allah ya hore maka ka bada musamman wanda suke da rauni tunani da kuma rauni na wadata sai ka taimaka mashi da wani abu a bashi kyauta wannan yana da kyau gaske wannan hadisin sahihi ne Maman nasiru dina albani rahimullahu ta'ala ya inganta shi a sahihul adabul mufrad nashi imamu ahmad ya fitar da shi a musnad nashi haka imamu tirmizi da kuma abu dawud a dayalisi da sun fitar da wannan hadisin a cikin littafansu sai malam ya ce haddasa musa ana haddasa na suleimanu ibn muhira an sabikin kala kala anasun ya kulu ya baniya ta ba ganu bai naku ta inahu a waddu ne ma bai naku wannan hadisun shi kuma an karbo shi daga sabit sabit ya karɓo daga malaminsa anas ibn malik anas yake cewa ya baniya ya kai ɗanɗana zai kamar anas ɗan malik yana da ayan sausiya ko wani abu kamar haka sai ce ta ba zalu bai yanku ku dinga bayar da kyauta a tsakanin fa'in na hu a wadda lima bai yanku yin hakan ya fi sanya soyayya a tsakanin alis ɗanbari yake faɗa ma 'ya'yansa cewa su dinga kyauta a tsakanin su ashe nan kyauta wa yana ɗaya makani in yana da su. zaman to a cikinsu ma akwai kyauta to wannan shi ma yana ƙara haɗa kan 'ya'ya ko dangi yana kuma ƙara sanya su da ƙaunar juna a tsakanin su wannan hadisin shi ma asali na ah, anas ɗan malik albaniya inganta shi a sayul adadin mufrad nashi ta haka shi. to waɗannan hadisai da muka ji guda biyu suna da alaƙa da wannan babu mai alaƙa su da wannan babu shi ne babin abin da ya ce ƙabunin hadiyya karɓar kyauta to sai ka waɗannan hadisan guda biyu wanda su kuma suna magana akan a yi kyauta tana ƙara danko ko son juna me alaƙar su ko ba su da alaƙa na me alaƙar su wa alaikun salam ce a yi kyauta wane da wanda an ba ka karɓa yanzu yi aka ce a yi so kaga karɓa kuma kana bukatar nasi shi wanda ya ce a karɓa ko ba haka eh. na abin da muke cewa ta ba zali ne ku yi kyauta inan umarni ake a yi shi kuma abin da bukari ce babu a karɓi kyauta shi ne sai nake cewa to ina muhallin shaɗe ta ce eh hmm, wannan istinbadi ne ba idan muka ce ina muhallin shahid to muna nufin a cikin gabar hadisin ina ne za a nuna a ce ga wurin da yake nuna haka to waɗansu malamai wanda suka yi ma littafin adabin mufrad sharhi akwai fadlin lahi samad shi abinda yake cewa ya ce wannan hadisi ko waɗannan hadisai da shi buhari ya kawo layar tabiru bilba su ba su da alaƙa da ba su ba su da alaƙa da ba kaga shi iya bincikensa da nazarinsa bai da alaƙar su da babin ba akwai hadisai wanda ya kamata a kawo wanda suke nuni zuwa ga haka sai buhari bai kawo su ba sai kawo waɗanda shi abinda ya fahimta ke fadlillahi samad kuma shirin da ya mara littafin adabin mafarar kusan har yanzu a duniya ba ba kamar sa wanda ya kama littafin al'adabin mafarar cikin sharhunan da aka yi masu suna da ce mafi girma to waɗansu kuma kamar yadda na mun shayin wannan bayanin imamul bukhari tambayawa baiwa wani irin malami ne wanda iliminsa yana da ban mamaki kuma shi akwai abin da ya nufa ta iya bai ma'almajirinsa bayanin haka ba sannan kuma ƙila har yanzu malamai ba su gano alaƙar da yake so ya nuna ba tsakanin waɗannan hadisan da kuma babu da ya ƙunna kuma ana samun irin wannan abincin imamun bukari da yawa a zo ga babi ga hadisi ya kawo a kasa gane me yake nufi me alaƙarsu allah samu gaisu da haka babu ƙabulil hadiya in kuma mun dauke iskin barin ya kayan su a tunda an ce a yi kyauta to lokaci guda kuma ana cewa a karɓa ke wannan ma kuma zai iya shi ta haka imamun bukari yake nufi eh tunda ba da ita tafi wahala ko ita amsa ba ta da wahala <laughs> malam yace ce babu mallam ya ƙabalin hadiyya lamma da kalan ba'abu ko fil nas wannan babin zai karantar da mu mallam ya ƙabalin hadiyya wanda ya karbar kyauta wanda yake karbar kyauta lamma da karar bugdu fil nas saboda wani wanda ya fusata mutane saboda wani da ya wani abu ya fusata mutane to sai a ce ba a ƙara karɓar kyautar su ma baki ɗaya. mun gani wani ya zo ya fusata wani cikin da haka ne ba zan ƙara karɓar kyautar ku ba ya halatta ko bai halatta ba ma'ana mutum ya karɓar kyautar wani ko wata jama'a saboda wani abu da suka yi na fusata shi cututun da ba haka ne shi ba zai ƙara karɓar kyautar su to ne matsayin wannan a musulunci قال المسلم رحمه الله تعالى حدثنا أحمد ibn خالد قال حدثنا Muhammad, Ibn إسحاق عن سعيد ابن أبي سعيد عن أبيه an abi huraira ta ƙal ahda rajulun min bani fazara linnabi sallallahu alaihi wasallama na ƙatan fa'awwadahu fatasakhata fasami'tu an-nabiy sallallahu alaihi wasallama ala al-minbar yaqul yahdi ahduhu fa'u'awwiduhu biqadari ma indi summa yasqaduhu la aqbalu ba'da ami hadha min al-arab hadiyatan illa min quraish aw ansari aw thaqafi aw dausi wannan hadisin daga abu huraira ya fito sinadinsa yana cikewa akan sayyidina abu huraira kala ya ce ah da rajulun min bani fazaratan lin nabi sallallahu alaihi wasallama na katar wani mutum wanda wannan mutumin ya fito daga ƙabilar bani fazara ya ba manzan allah sallallahu alaihi wasallama taguwa ya ba manzan allah sallallahu alaihi wasallama kyautar taguwa ita ce naka su annabawa suna karɓar kyauta amma sadaka ce ba sa karɓa amma suna karɓar hadiya sai kawo masa taguwa fa'awwadahu sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yayi masa tukwici kun san kyauta in kai ana ma tukwici go ana ma tukwici har ma waɗansu malamai suna ganin in kai kyauta da nufin a yi ma tukwici sai ba a yi ma tukwicin ba ya halatta ka ce a mai noma kayan ka fasa kyauta. to shi manzan Allah sallallahu alaihi wasallama ya fi kowa kyauta to in kai mai kyauta in ya tashi ba tukwici sai ya baka linkin ba linkin abin da gaba da haka manzan Allah yake musu to wannan mutum ne dan kabilar bani fazara da ya zo ya ba manzan Allah kyautar taguwa fa hu sai manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ya masa tukwici a ruwayar da ke cikin sayul bukhari ya ƙara da ziyada ya zo da ziyada cewa da annan nabiya sallallahu alaihi wasallam kana ya ƙabalin hadiyya wa yufibu alaiya a kowane ziyada cewa shi manzan allah dama ya kasance in an masa kyauta yana karba amma wani fibu alaiha yana yin tukunci a kan wannan kiɗin aka yi wanzan allah kyauta sai ya yi tukunci a ciki wani lokaci in yi tashi tukwicin sai ya bada da ba linkin malamai ma masu sharhi suka ce wannan mutunan ma da ya zo ya bada ya bada ne don aime tukwici taguwa ɗaya ya kawo akwai ruwa da ta nuna cewa ruwa ya sayi musulun ta da manzan allah sai ya ba shi taguwa shidda kada shi ya kawo guda an ba shi shidda ya samu riban da guda biyar amma sai ya rena saboda kuma al'adar manzan Allah yana ya ba shi goma yana ya ba shi guda ashirin to shi ya zo dama don a ƙara mashi sai aka ba shi guda shidda fasakkaɗahu sai wannan ya ba shi haushi a yi a aɓa sai ya raina kyautar da manzan Allah ya mashi sai ya fushi ya tafi yana ‘yan maganganu to da ya ta tafiye yana waɗanda yin maganin sai kuma magana ta dawo wajen manzan Allah sallallahu alaihi wasallama cewa gafa abinda abin da yi nan ne Abu Huraira ya ce fa ikin nabiya sallallahu alaihi wasallam sai da ji manzan Allah sallallahu alaihi wasallama alal mimbar. yana saman mimbari. ya ƙulu sai da ji yana cewa ya hadi ahduhum yanzu ɗayansu zai zo ya kawo kyauta fa'u awwiduhu bi qadari ma indi in masa tukunci daidai gwargwadon abin da ke hannuna a lokacin sun mai hu sai kuma ya fushi sai ce ya yi fushi da je na sai mazala ce tun da haka ne wa aimun lahi na rintse da allah la aqbalu da ami haza min al'arabi Hadiyya, daga wannan shekarar ba zan ƙara karɓar kyauta daga wajen larabawa ba ya ce illa min ƙuraishi sai dai idan balarabar nan ba ƙuraishi ne au ansari ko mutunan madina au saƙafiyin ko ɗan ƙabilar saƙafi au dausi ko kuma wanda ya ce da ƙabilar dausi su su kaɗai amma wanda ya kawo banda ba wannan ba ko ba zan karɓa ba don kada in zo ban ba shi tukunci yadda ya kawo yadda yake so ba ya je yan maganganu da haka ne ya ce manzo ya ce shi ba zai ƙara ba da ba ba sai dai ko ba zai ƙara karɓar kyauta ɗin ba ma sai dai inda kyautar ta fito daga wajen ƙure shi saboda su manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ya gamsu cewa ba za su yi fushi in an ba su tukunci wanda ba da yawa mun gane to shi ne imamul bukari ya babi a kan wannan don yin nuna haka ta ga yanzu wannan mutunan ya ba manzan allah fushi to saboda wannan ma sai manzan allah ce zai kara amsa su. mun gane to ya halatta to amma in ka ce ba za ka azaba wa kai ba <laughs> kakan kai ba su ja'izi ba musu haɗi ba ne ba ko an ba ka fushin in kana da bukata kana yi karba amma idan ka ce ba za ka karɓa ba saboda wannan dalilin to kuma ba za a ce ta yi shi ba mun gane allah ya samu da su sannan wannan hadisin a cikinsa ana lalubo ko ana fahimtar ka'idan nan ta malamin usulun fiƙi ka'idar sabbin zari'a me yasa manzo Allah ya ce ba zai karba ba ai dan ya kare su daga fadawa cikin laifi kai da kai kyauta dan Allah to kuma an baka fituci sai ka zo kana bangano kai ne ka lalata wannan ibadar ta ka lalata kyautar da kai to don wannan sai sa sai manzo Allah ya ce haka na kace a ya halatta iga eh, shani a ba shi da hannu ke cewa in ba a maido maka ba ya danganta ga wakai mu kyautar yanzu mutum ne yana da ɗan uwa ila sanata ne sai ya tafi gidansa ziyara da zai tafi sai mai ya tsarawa wani tsarawa ya je ya kai me yake so a yi wasu to in za a bashi kana za a bashi daidai tsaramar da ya kai ne ya kamata a linka mashi amma dama an kawo mai iri na kyauta misali a fi tukucin da za a bada su ya danganta ga wanda ka ba kyauta ya halatta wannan tukunci in ma ka kai mashi ka ga bai zai ba zai bada ba kana cewa a kawo kayan ka gane wani ya je wajen ɗan'uwansa abuja ya je ya fara daya idan kwana biyu dai sai ya je ce to shi zai dawo gida ka me ya yi ban kwana yana nufin abin bashi sai mutum ya ce eko dama muna da saƙo ma da za a kai mana aka ba ka wani takardu da allah in kaji ka kai mawa. to ya ban kwana ya fito shi ba a ce mashi ga wani abu ba kuma an bashi shi saƙo har ya to zai tafi sai ya koma ya ce alhaji waɗannan takardun in sauri ake a ba wa saboda ni a ƙasar ta yi kaga ya aika saɓo sai ya dariya dama ya sai shi ya buɗe jika ya kawo kaya ba shi ce to alhamdulillah da kira <laughs> ga kaga bai laifi ba to ya ce kwana biyu ya yi kwana biyu kuma zai to ya ji shiru <laughs> ko sai aka ba shi sabo shi ne ce in sauri ake abawa da ya ce da shi saboda shi a ƙasa zai to daga abuja zuwa katsina a ƙasa na'am wala ban ji ba eh. kada abin ji ayar ba eh. ita wannan tana magana ya yi kama da abin da ake na biki wani an mai haihuwa sai kai mai naira dubu amma kai abin da kake ni in naka ya kasu ya kama ma naira dubu irin wannan shi ne aka hana amma don ka yi kyauta a ba ka tufici wannan shi babu ne kuma mace yana iya kyauta don a ba shi tufici shi dama na ce sai dai dama irin wannan za a kalli wane ne aka yi makyauta da ana kallon wanda aka yi kyauta sai ya isa ya ba da tukunci to idan bai ba da tukuncin ba ba kana iya cewa wannan kyauta an yi kuskure ba na aka ce a kawo ta ba sai ka amsa mun gane so yawancin masu yi wa manzan allah kyauta wannan ba sun ya siya shi wannan hadisin a ruwa imamu turmizi a ruwa imamu turmizi ya fito da abin fili cewa a arabiyan ahada da rasulullahi sallallahu alaihi wasallam bakaratan wani mutumin kauye ne ya kawo manzon Allah wata taguwa matashiya fa awwadahu ha sittan bakaratin sai manzon Allah ya masa tukwici da taguwa karama ko matashiya guda shidda ha fabala ga zalikan da biyu sallallahu alaihi wasallam sai ya ji fushi sai labari da wa manzan Allah cewa wannan mutum ne fa ya fushi to shi ne manzan Allah ya tashi a hudu ba a masallaci ya hau mumbari yake cewa inda fulanin ahada ilayya naqatan fa tuhu min hasita bakaratin fa dalla sakita mun gani laƙada hamamta allah aqbala hadiyatin illa min ƙureshin au ansari au faƙafi au dausi a ruwayar imamu turmizi ya wani manzan allah bai ɗauki wannan mataki ba na cewa ba zai ƙara karɓar kyauta ba cewa laƙada hamamtu na so in yi nufin cewa ba zan ƙara amsar kyauta ba amma daga ba manzan allah ya zai wannan amma tun da ya nufin yi wannan wanda ya halarci ana iya yi kusa imamu bukari ya yi baji sai dai kamar da na ce ɗin kai da za a ba kyauta mai naka ne yin fushi kuma amma an kai ba za a ce kayan laifi ba in akwai wani abu wanda a taimaka, maka mutum da in yi ma kyauta sai ya ma gori ta ce ku tun da wani haka yake ba ni ba zan ƙara karɓa abinsa ba in ya bani ba a laifi ko wani abu kamar haka ne mun gane to sai malam ya ce babul haya malam ya gama da wannan kuma sai ya shiga babin alhaya babin kunya ce ne kuma za a magana akan kunya a musulunci kunya tana daga cikin kiyawan ɗabi'u wanda addinin musulunci ya zo da su kuma dukkan annabawa sun zo da kunya to za mu ji matsayin kunya a musulunci da waɗansu al'amura wanda suka shafe ta mana ya ce babu hara'i ƙarar musallin rahimullahu ta'ala haddasa ahmad ibn yunus ƙala haddasa na zuhairun ƙala haddasa na mansurun an rabi ibn hirashin ƙala haddasa na abu mas'udin ƙuƙumatu ƙala ƙalar da biyu sallallahu alaihi wasallam inna mimma a darakan nas min kalamin nubuwaci ula ko min kalamin nubuwa idalan tastahi fasna a mashi ita wannan hadisin daga abu mas'udin U'ubatu ibn amir kenan albadari kala kala nabi sallallahu alaihi wasallam aiki yace inna mimma adrakan nasu min kalamin nubuwa daga cikin abinda mutane suka rista min kalamin nubuwa a cikin maganganun annabawa a wata ruwa an zo da ziyadar al'ula min kalamin nubuwacin ula cikin annabawan farko wanda suka zo kafin manzan Allah kenan daga cikin maganganunsu wanda aka iya samu wanda suka kawo wannan al'umma akwai maganar da suke yi cewa idalan tastahi fasna a mashi ita idalan tastahi idan ba ka jin kunya fasna a mashi ita ka aikata abin da kake so ka aikata abin da kake dama mun gane wannan ya nuna mana cewa annabawan farko wanda suka zo kafin manzan Allah sallallahu alaihi wasallam akwai maganganin su suwa irin waɗannan maganganun kuma ana ta fasin ɗin shi daga wannan al'umma zuwa wannan al'umma waɗansu sun ɓace a kan hanya to amma dai daga cikin abin da aka iya riska cikin maganganun annabawa wanda suka kawo har zamanin manzan Allah sallallahu alaihi wasallam akwai wannan magana ko maganganun annabawan nan waɗansu har yanzu akwai ɓarɓashin su tunda yanzu shi muna karanta wannan annabawan nan har da manzan Allah a ciki yana daga cikin maganganunsu suka ce izalan tastahi fasna a mashi ita to ka aikata abin da kake so me ake nufi da wannan malamai suka ce umarni ne amma bi ma'anar khabar waɗansu malamai suka ce idanun tastahi fasna a mashi ita ma'anarsa shi ne kamar ana ba da labarin cewa wanda bai jin kunya to ya je ya aikata abin da ya gada yana idan kai mai kunya ne ba za ka aikata abin da hanga dama ba ka gaba umarni aka yi ba cewa ka je ka yi a'a in ba ka jin kunyar mutane ba ka jin kunyar allah to ka je ka aikata abin da hanga dama hasinan kana auƙabiya zai ka aikata abin da hanga dama mun gane waɗansu malamai kuma suka ce a'a wa'idi ne me ma'anar wa'idi shi ne wanda duk bai jin kunya to ya aikata abin da ya ga dama zai gani mun gani zai gani mana zai ga sakamakon wannan abin da ya aikata gobe kiyawa ta ga wa'idi ne ke aka waɗansu suka ce khabar ne waɗansu kuma suka ce wa'idi mun gani so kun ga wannan hadisin akwai tsoratarwa a cikinsa allah ya ce zai kai abin da ga dama akwai tsoratar zuwa a cikinsa a shi kenan wanda baya da kunya shi ne wanda zai tafiye na aikata abin da ya gada dama amma wanda yake da kunya to shi da zai aikata abin da ya gada dama ba sai abin da yake mai kyau amma yau saboda lalacewa da rashin sanin wannan maganganu na annabawa musulmi za ka je cewa shi ne da kunya shi bai da kunya zai jin kunya wani ma ya zage ce shi zai jin kunyar kowa duk faɗin duniyar da shi ba wanda yake ji ma kunya da haka zai iya aikata abin da ya gada ba wannan kuskure Allah ya tsare mu yawwa kwarai haka ne kamar irin abin da Allah ya faɗa ne imanin masu ita sai ka aikata abin da ya gada ba za a ga sakamako a wajen allah ta ga ya zama ibi ke ne abinda ba washe ke ce magatse kamar gatse ne aka su to in kai baka da kunya je abinda ga dama ɗin za a gamu da allah allah shirin da mu wannan hadisin sahihi ne yana cikin sayul bukari yana cikin musulman na imamu ahmad abu dawud ma ya roto shafa ibn maja haka hadisi ne sai al-musannif rahimullahu ta'ala muhammad ibn kathir qala akhbarana sufyan an suhayl ibn abi ibn dinar an abi salih an abi hurayra an nabi sallallahu alayhi wasallam qala al la ilaha illallah وأدناها إمارة الأذى عن الطريق والحياء شعبة من الإيمان شما أن حديث النبي سيدنا أبو هريرة الله مدوكين سلسية قارة مسيرة manzan Allah yake cewa al'imanu shi imani bid'un wa sittuna yanki sittin da ɗoriya ne au saba'una shi'ubatan ko ko cewa yi yanki saba'in da ɗoriya ne haka maza Allah ya ce abinda ke bid'u shi ne ma bayyana salasa ila tis'in haka mara da suka ce tsakanin uku zuwa tara da haka idan aka ce sittuna bid'in wa sittuna ta gara nufin 63 zuwa 69 to yankin imani ya wuce 62 bai kai 70 ba mun gani waɗansu malamai kuma sun ce a biku ma bainan wahi ila ilal ashara ɗaya zuwa goma da ana ce mashi ta ga sai mace ce 70 da ɗoriya ko 60 da ɗoriya haka manzan Allah ya ce imani yanki yake ne ai a jaza yanki yanki ne har yanki 60 da ɗoriya ko ko 70 da ɗoriya a shi'uba ai a ɗa'ifatu min kulli shay'in wal qil'atu minhu yanki ko ɓangare mun gane don haka shi imani yana da rassa kana ya cewa rassan imani saba'in da ɗoriya ne shi yasan ya zama gaban da imani na asali wanda muka sani imani da allah imani da mala'ikun allah da sauransu to akwai rassan imani ɗin shi yasan ya koda mutum ya rasa wani daga cikin rassa ɗin nan inda yana da imanin na asali za a ga imaninsa yana nan to haka shi imani yake in ji manzan allah sallallahu alaihi wasallam sai manzan allah ya ce mafi ƙololuwa a cikin sayan ce saba'in ne ku saba'in da ɗoriya ko sittin da ɗoriya sai manzan Allah ya ce afdalu hala ilaha illallah wanda ya fi kowanne daraja a cikin yankunan imani dinnan ko kuma rassan imani ha ai ha tsawaban wa'ala ha inda Allah subhanahu makana wadda ta fi yawan lada wadda take ita ce ta ƙoli a wajen allah subhanahu wata'ala shi ne la'ilaha illallah shi ne la'ilaha illallah faɗar la'ilaha illallah shi ne suka ce a cikin wannan akwai falalar tauri wa'adnaha wanda kuma shi ne ɗan koma baya na ƙarshe a ciki ai aqalluha sawaban wanda tafi karancin lada yace imadatul azza an tariq shine cire abin da zai cutar daga kan hanya cire abin da zai cutar daga kan hanya ai izalatul shawk wal hajar wa lahu bi an tariq al-musa alkari shi ne gusar da abinda zai cutar kamar kaya kamar dutse ko wani abu da ya kama da wani idan kaga in ya zo mutane za su cutu to sai ka gusar da wannan wannan shi ma yanki ne na imani shi ne kuma yanki na ƙarshe mun to ku kalla an ce shi ne na ƙarshe amma cikin hadisan da muka wuto bayan wani hadisi yake ce mana man a amata azal an tariqil musulmina sai ya ce ne da hu hasana wanda ya ce da wani abin da zai cutar da kan hanyar musulmi za a rubuta mai hasana sai ya ce wa man tuqabbilat lahu hasanatun dakhala janna. duka wanda aka karba hasanar shi guda zai shiga aljanna ashe imani ɗan ƙarami na ƙarshe ɗin yana kai mutum aljanna to ina ga wanda yake shine afdalu haɗin ina ga shi shi la ilaha illallah ina ga na tsakiya kenan dukkan yankunan imanin nan ba wanda zai kai mutum aljanna ba wanda zai kai mutum aljanna ba sai manzan Allah ce wal haya'u shu'batun ubatun minan iman kunya tana daga cikin yankunan nan na imani manzan Allah ya faɗi na ƙolin, ya faɗi na ƙasar sai ce to cikin sauran kuma akwai kunya ita ba a faɗi ko talawa ba ce ba amma dai tana cikin wannan yankuna ko rassa na imani kunya kenan duk wanda baya da kunya to ya rasa wani rinshe daga cikin rassan imani ashe kun ga kunya tana da matukar muhimmanci kenan a addinin musulunci mun gane su wannan yankuna na imani malamai sun ta bincike wajen ƙoƙarin tattaro su an ce saba'in da ɗoriya ne an ce sittin da ɗoriya ne to da wanne da wanne manzan allah ya faɗi uku ciki ya faɗi la'ilaha illallah ya faɗi cire abinda zai cutar da kan hanya ya faɗi kunya ina sauran to ba a faɗi sauran ba to wannan ya sanya malamai suka shiga hadisan manzan Allah sallallahu alaihi wasallam da ayoyin alqur'ani suka dinga bin hadisai inda manzan Allah ya ce kaza min al-iman kaza min al-iman ko alqur'ani sai suna daukowa su hada 70 da duriya din nan su malamai sun yi wannan aiki a cikinsu akwai littafin imamul bai shi ya fi shahara a wannan babu a ya kira littafinsa da suna shi'uban iman wanda a ciki ya yi ƙoƙari ya tattaro waɗannan sauran yankuna na imani wanda manzan Allah sallallahu Alaihi wasallam ya faɗa su ya yi wannan ƙoƙarin sannan sannan bayan shi akwai wannan al'imam abdullahi alhalimi shi kuma ya rubuta littafi fawa'idun minhaj fawa'idun minhaj shi ma ƙoƙarin tattara wannan imanin da yankunan su korarsun sun siye sannan bayan shi akwai wani malin yana ce mashi ishaq eh, ishaq ibn qurtubi shi kuma littafin shi ya sanya mai suna kitabun nasa'i shi ma ya yi kokarin ya kawo a waɗannan rassa na imani sauran wanda za Allah bai faɗa ba a ciki sannan a cikin fatil bari da wadatul ƙari wanda dukkan su sharhi ya kan sauri bukari ibn hajjirin ya yi kokarin kawo waɗansu yankunan wanda suka tabbata a cikin hadisi don karanta waɗannan littafan za a ga sauran rassan imani ɗin wanda manzan allah ya ce sun kai saba'in da ɗoriya su imani sannan wannan yana tabbatar da aƙida ta ahalin sunna cewa al'imanu ƙaunin wa amalu yazidu wa yankusu imani magana ce da kuma aiki kaga cire abin da zai cutar da kan hanya aiki ne la'ilaha illallah magana ce to haka imani shi yake sannan kuma ya zidu wa yankusu yana karuwa yana kuma raguwa ya zidu da ziyarci da'at yana ɗaguwa yana ƙaruwa idan mutum ya ƙara ayyuka na ɗaya sannan kuma yana tawaya idan mutum ya rage ayyuka mun gani haka imani ya ce fluctuating ya ce wani lokaci ya sara wani lokaci sai ya ƙasa wannan imanin sauran mutane ke amma imanin annaba kullum sama yake yi shi bai yi ƙasa kullum karuwa ce, amma sauran mutane imanin ya sama ne ya kasa har shi ne ma in kaji ana cewa allah sa musta da imani abinda ake nufin shi ne allah sa lokacin da ajali zai zo imanin ka ya je ƙoli sai ajali ya zo daidai wannan lokacin ta ka cika da cikakken imanin kenan sannan irin hadisan na wanda za ka ji manzan allah yana cewa la yi umiru a haduku kowa da zai da imani ko kaza ba imani ba ne ba suka ce ba imanin ake korewa ga baki ɗaya ba sai dai wani sashe da imanin ake nufi domin za a riƙi na wannan aikin an bar wani aiki daga cikin yankunan imani su gaba babu wannan kenan ko irin hadisan da za ka ji manzan Allah na cewa laisa minna baya tare da ni. a cikin wannan aikin ake nufi ba a imani ga baki ɗaya ba saboda shi imani na asali yana da to waɗannan rassan sun ke haɗuwa sai su ba da imani kammalalle mun gane wannan hadisin hadisi ne sahihi bukari imamul bukari ya fitar da shi a cikin sahihul bukari ka duba shi ne hadisi na tara a cikin sahihul bukari wannan hadisin sannan imamu muslim ya fitar da shi ibn maja da ibn hibban duk sarwato wannan hadisin da aka hadisi ne ingantacce halal musannif haddasa aliyu ibn ja'ad قال أخبرنا شعبة عن قتادة عن عبد الله بن عبيد الله مولى أنس قال سمعت أبا سعيد قال kanan nabi sallallahu alaihi wasallama a shadda haya'an min al'azra'i fi kidirha wa kana idza kariha shay'an arafnahu fi wajhihi wannan hadisin daga Abu Sa'id al-Khudri Allah ya kara masa da sahabban manzon Allah ne yake cewa kanan nabi sallallahu alaihi wasallam ma'aiki sallallahu alaihi wasallam ya kasance a shadda haya'an zalla ya kasance mafi tsananin kunya min al'azra'i fi fidirha saboda tsananin kunyar manzan Allah ya fi budurwa kunya fi fidirha wadda take cikin fidirha al'azra'a albikir budurwa yake nufi ke al-kidir kuma suka ce nahiyatin filbait yutraku alaiha sitiran ko sitirin fatakuna fihi aljariyatul bikin su laraba a cikin gida idan yariya ta zama budurwa to ana fidda mata wani wuri a can gefen gida sai a sa labi to nan yarinya take zama sai ta shiga sai ta zauna a wannan wuri saboda kunya ba wai namiji ba yanzu mata ta ba shigo a gidan ba ta san ta ba ta haduwa da su an ɓoye ta mun gane to idan mace ta kai wannan stage ɗin wanda za a sanya ta a wannan wurin ta cika budurwa to a wannan lokacin ta fi tsananin kunya to duk da tsananin kunyar irin wannan macen maza Allah ya fi ta kunya maza Allah ya fi ta kunya a da siffa ce ta manzan Allah sallallahu alaihi wasallama kuma ya ce wa kare idan ka riha shay'an manzan Allah sallallahu alaihi wasallama idan ya ƙi wani abu idan ya ƙi wani abu min hatin ɗabi aunin ɗariƙin shari'i wannan abin da yake ƙi ta ɗabi'ar sani akwai abin da a ɗabi'a manzan Allah ba ya san shi amma shari'a ta yadda da abu aunin ɗariƙin shari'i ko ko ta hanyar shari'a ne Ta yi kamar manzan Allah lokacin da ya ko an yi farautar damu aka kawo mashi sai ya ci ba su ba ba amma bai ce kada a ci ba ta ga sa ce sai ce mu maka ba ma farautar shi ba mu da shi amma su madina suna farautar da mu kuma suna ci to idan manzan Allah ya ƙi wani abu a rafinahu fi wajihi muna ganewa a a fuskarsa yana jin kunya ya ce musu kai ba na san wannan abu sai dai jikinsa zai nuna to sai su gane bai san wannan abu sai a bar wannan abu saboda ƙananin kunya ta manzan Allah sallallahu alaihi wasallam wannan hadisin shi ma hadisi ne ingantacce hadisi ne sai yana cikin bukhari yana cikin muslim imam ahmad ma ya fitar da shi a muslim nashi haka ibn majah da imam tirmidhi duk sun wannan hadisi قال المسلف حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا يحيى وابن مهدي قال حدثنا شعبة عن قتادة عن عبد الله بن أبي أتبة مولى أنس بن مالك عن أبي سعيد الخدري مثله قال أبو عبد الله وقال غندر وابن أبي علي مولى أنس kuma su roce irin wannan hadisi ƙa'il musannin haddasa abdulaziz ibn abdullahi ƙa'il haddasa ibrahim ibn sa'adin an salihin an ibn shahadin ƙa'il akbarani yahya ibn sa'idin ibn al'asi an na sa'id ibn al'asi akbarahu an na uthmana wa aishata haddasa anna ababakar ista'adana ala rasulillahi sallallahu alaihi wasallam wa huwa mustaji'un ala firashi aisha labisan mirɗa aisha fa azina li abi bakarin wa huwa kadhalika fa qada ilayhi hajatahu summa sarafa summa sta'adana umar radiyallahu anhu fa azina lahu wa huwa kadhalik fa qada ilayhi hajatahu summa sun azantu alaihi fajalasa wa ƙala da aisha ijma'i ilaiki fiya baki ƙala faƙadaitu ilaihi hajjaci sun man sarabtu ƙala faƙalar aisha ya rasu da lahi lam araka fazi'ita li abi wa umar radiyallahu anhuma kama fazi'ita li usmana قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن أثمان رجل حيي حيي وإني خشيت إن أذنت له وأنا على تلك الحال ألا يبلغ إلي في حاجته wannan hadisin an karɓo shi daga sahabbai guda biyu aisha da sayyidina uthman uthman wa aisha kamar sa'id ibn al-asi akhbarahu anna usman wa aisha haddathahu kada su biyu suka ne anna ababakar ista'dana ala rasulillahi sallallahu alaihi wasallam cewa wata rana sayyidina abubakar ya nemi izinin shiga wajen manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wa huwa mustaji'un ala firashi aisha a lokacin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yana kwance a kan shimfidar aisha labisan mirɗa aisha yana ma sanye da mirɗin aisha mai almir suka ce alkisa min alharirin khalis al-suf wa gairihi wa ƙalin nawawi ƙala ibn al'arabi abu zai huwal izar waɗansu malamai suka ce abinda ke mirɗu shi ne bargo bargon da aka yi da alharini khalis tsantsa shi ake cewa mirku ko kuma wanda aka yi daga sufi shi ne gashin dabbobi auberi ko kuma dai bargon da aka yi da wani abu shi ake cewa mirku amma imamun nauyi ya hakaito daga ibn al-arabi wa abu zai da kuma abu zai cewa huwal shi ne izari ake yi. ma'ana yana kwance kamar da muka ce yana kunshi a ɗakin matarsa bisa gado ya rufe da mayafinta ko wani abu kamar haka da to sai aka ce abubakar yana son shigowa yana neman izini fa'azina ne abi bakarin wahuwa ka kazalika wanda na ce ku ce ya shigo wahuwa ka kazalika yana cikin wannan yanayin faɗa za ilai hajjatahu ya biya musu buƙatarsa sun man sarrafa sai ya tafi sun masta a zana umar radiyallahu anhu ana nan sai ga umar ya zo shi ma yana son ganin manzan allah fa'azina lahu aka ce ya shigo wa huwa kadhalika yana wannan yanayi fa qada ilai hajatu man sarafa ya biya masa bukatarsa sai ya fita ya tafi shi ma kaga abubakar ya zo usman umar ya zo to ana nan ana nan sun masta adana ya ce sun masta tu alaihi usman ya ce ƙala usman sai sai na usman ce sun masta a alaihi sai ni kuma na je neman izinin shiga wurinsa sa sai manzan allah ya tashi kafin a ce usman ya shigo sai ya tashi jirgi. kuma an samu canjin yanayi ko lokacin da abubakar ya zo yana kwance bisa ganin shi bisa shimfidar aisha bai tashi ba bai koni ba a wannan yanayin abubakar ya zo suka yi magana kuma abokan ɗinnan sirikin manzan allah ne aisha na jira a umar ya zo yana haka umar ɗinnan sirikin manzan allah ne hafsa ya shi tana jira amma da usman zai shigo sai manzan allah ya tashi da wuri shi ne fajalasa wa da aisha ya ce ma aisha ijma'i ilaiki fiya baki zo ki tattara tufafinki sai ta ɗauke mayafin ta kwashe manzan allah ya shirya tsaf sai aka ce usman ya shigo mun gani da aka ce usman ya shigo kala ya ce na shiga faƙazaitu ilai hajjati na biya bukata ta wadda ta kai da wajen mazan allah sallallahu alaihi wasallam sun man sarrafta sai na fito kala sai na usman ya ce faƙalar aisha ce bayan na taho sai aisha ta ce ya rasulullahi ya manzan allah lam'araka fazita da abubakarin wa umar radiyallahu anhuma kama fazita da usman banga ka canza yanayi ba ban ga ka tashi ba lokacin da abubakar da umar ya zo kamar yadda ka tashi ka canza yanayi lokacin da usman ya zo kala rasulullahi sallallahu alaihi wasallama sai manzon Allah ya ce inna usmana shi na usman rajulun hayyun mutum ne mai tsananin kunya wa inni khashitu in azintu lahu yace ina jin tsoron in nace ya shigo ina wannan yanayin wanda nake ciki wa ana ala tilkal hal ina yanayi irin wanda naga abubakar da umar Allah ya bluga ilayya fi hajati ba zai iya karasowa wuri na bai biya bukata hali ko ga manzon Allah haka kawai ya zai saboda saboda sananin kunyar shi magana ce ina jin tsoron in na ce yi shigo to ba zai iya kawowa gare ni ba balle biya bukatarsa balle ya ji abin da ya kawo shi mai in biya masa bukatarsa to saboda kar ya juya sai na tashi na shirya sai ya shigo ya zoye bayanansa a gama ya tafi mun gani ashe sai na usman mutum ne wanda yake mai ainihin kunya mun gane rajulun hayyun haka manzon Allah sallallahu alaihi wasallam hayyun bi ma'ana kafirun haya mai tsananin kunya mai tsananin kunya ina ji tsoron in ban ba shi dama in na ba dama irin wannan yanayin ba zai shigo ba mun gane a su sai manzon Allah ya shirya sai sai na rasulun ya shigo sai ya gani shi irin waɗannan hadisan akwai 'yan shubuha wadda makiya sahabban manzan Allah sallallahu alaihi wasallama suke din tadawa a irin waɗannan wurare. yanzu an ce abubakar ya zo manzan Allah bai tashi ba umar ya zo usman ya zo ya gyara sai shi fushi na aliyu bai zo ba sai dan shi a ce maka ba a san abin shi yasa ba a ce ya zo ba shi <laughs> to tun da aka ruwaito ba a ce ya zo ba ya za ka yi eh a ba yadda za ka yi haka aka haka kai baka nan aka yi abin nan shi ma wanda ya ce me yasa ba a ce aliyu ba ya inda ya zo an hana ce ya zo ko ba haka ba to wanda shi ya ce maka haka ya za ka ce shi ya ce ku ba ku sa ami kamar da wannan shi ya ce ya ce a katsina muna da masallacin abubakar ana sa masallacin sayan na abubakar masallacin sai na abubakar an sa sai na umar an sa sai na usman ko ba sa an yi to yanzu ba a sa sai na alibi shi ke na ba a san shi to ana mai sai aka zo aka sa sai na alibi to kuma yanzu ya zai ce <laughs> eh to irin haka ne in ya ce maka haka sai ka ce ya haƙuri wata rana zai ji hadisin da kila aliyun da ya baka da yaji to a nan kai kuma sai ka ce ba a san usman shi yasa ba a ce usman ya zo ba shi yasa ba a ce ubar ya zo ba haka abin yake wani lokaci ka ji wannan wani lokaci ka ji wannan yau waɗannan su suka zo wata rana kana yin sai na aliyu ya zo mun gane abin kaddara ce ta allah ne yake tsaro abin sai ya kasance a haka abu ba manzan allah ya shiga wani lambu ba abu musan ya ce mashi tsayanin bakin gate duk wanda ya zo ya kwankwasa ka zo ga yara sai abubakar ya zo ya fara kwankwasa ya ce buɗe mai ka ce ya shigo ɗan aljanna ne sai ga umar ya zo sai ga usman ya zo daga nan ba wanda ya ƙara zuwa shi wanda yake buɗewa ya ce an ce kai ɗan aljanna ne shi ba a ce mai ɗan aljanna ba ne ba a lokacin shi kuma da yake yana da imani yana nan dan uwansa yake tunawa so yake ya Allah ka sa dan uwana yake wurin nan tun da yawa aljanna ake to bai ce ta Allah falala ce ta ubangiji sannan shubha ta biyu wani zai ya ce maka to yanzu wannan yana nuna usman ya fi abubakar kenan to ya ce maka haka ya za ce mashi an ce abubakar ya shigo manzana da gyara usman ya umar ya shigo manzan allah da gyara me san ya da usman ya shigo gyara sai aka ce shi kunya ke gari to kenan wannan ya nuna cewa kunyar usman ta fita abubakar ko ta fita umar ta ganin ba shi ba ce bari mu ƙi da ɗayan hadisi sai mu ji wannan shi ba da ya za a wannan hadisin sahihi ne kuma ya inganta hadisi ne sahihi muslim ya cin sai muslim imam ahmad ba ya fitar da shi malam ya ce haddasa ibrahimu ibn musa ƙala haddasa na abdulrazzak an ma'amar an sabitin gunani an anas ibn malikin hannun nabi sallallahu alaihi wasallam ƙal ma kanin haya'u fi shay'in illa zanahu wala kanin fuhushu fi illa shanahu daga anas ɗan malik Allah ya kara masa yarda ya ce manzon Allah ya ce ma kanin hayau fi shay'in illa zanahu duk inda kunya ta shiga ba ta shiga cikin wani abu face sai ta kawata wannan abu duk inda kunya ta shiga in ta shiga cikin mulki shugaba ne amma mai kunya sai ta kawata shugabancinsa idan ta shiga cikin karatu malami mai ilimi ga kunya sai ta kawata iliminsa in ta shiga cikin dukiya alhaji mai kudi ga kunya sai ta kawata dukiyarsa in ta shiga kasuwanci haka duk inda kunya ta shiga to kawata wannan abin take yi mun gari sannan manzan Allah ya ce shi kuma alfuhush alfuhush wala kana alfuhush fi shay'in illa shalahu duk inda alfasha ta shiga ita kuma lalata abu take yi in ta shiga cikin shugabanci ce shugaba yana alfasha a kaga al'amari ya lalace malami yana alfasha al'amari ya lalace ɗan kasuwa mai alfasha al'amari ya lalace mai duk inda ta shiga shi kuma alfasha alfush ita kuma tana muna na wannan abu sai ta muna nashi ta lalata shi wannan hadisin shi ma sahihi ne imam ya fi da shi a musamman nashi sai imam ahmad sannan albaniya inganta shi a sauran adabin mufrat قال المصنف حدثنا إسماعيل قال حدثني مالك عن ابن شهاب عن سالم عن أبيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم مر برجل يئز أخاه في الحياء فقال دعه فإن الحياء من الإيمان وانا حديث دقاء سالم عن أبيه an karbo daga salim shi kuma ya karbo daga babansa abdullahi dan umar shi ne babansa sahabi anna rasulullahi sallallahu alaihi wasallama marar da rajulin manzo Allah ya wuce wani mutumin. ya izu kahu fil hayani. yana ma dan uwansa wa'azi game da kunya dan uwa yana ma dan uwa wa'azi yana ce mashi wallahi wani ka dinga jin kunyan mutane ka dinga jin kunya a cikin Allah yana ce mai wa'azi ne game da kunya sai manzan Allah ya wuciya faƙali sai manzan allah ya ce mashi dahu ƙyale shi fa'inan haya a minar iman ai kunya dai suna daga cikin imani in bai ji wazanka ba Su ya rasa wani ɓangare na imani kenan mun gane a ruwa ya ta gaba ya cewa haddasa malin shi haddasa na abdullahi kala haddasa ni abdullaziz ibn abi salamata an ibn shahabin an salim an ibn umar ganin ya sarraha baban da shi ya ce an ibn umar kala ya ce marar na biyu sallallahu alaihi wasallama ala rajulin yu'atibu akahu fil haya maganda ya wuce wani mutum yana wa'azi yana ƙalubalantar dan uwansa game da kunya ka annahu ya qulu adarra bika kamar yana ce ma dan kamar yana ce ma dan uwan nasa ina cutuwa da kai ina cutuwa da kai faƙari sai manzan allah ya ce kai yane shi fa'inan haya a minan imani kunya ne ɓangare ne na imani waɗannan ruwayan guda biyu duka sun inganta a ta farko imam malik ya fitar da ita a cikin muwaɗaɗin shi sannan kuma Bukhari ya fitar da ita shi ma a cikin sayar Bukhari da ibn maja ruwaya ta biyu kuma tana cikin sayar Bukhari tana cikin ya sharhu suna ta imamul bagwi duka sun inganta hadisin ƙarshe a babin malar ya ce haddasa abu rabi ƙala haddasa ni ismailu ƙala haddasa ni muhammad ibn abi harmala an atsa wa suleiman ibn yasarin wa abi salamata ibn abdurrahman an na aisha ƙalat kana nabi sallallahu alaihi wasallama mustaj'an fi baiti kashifan an fafizihi aw saqaihi fasadana abubakar radiyallahu anhu fa'azina lahu kadhalika fatahaddasa ثم استأذن عمر رضي الله عنه فأذن له كذلك ثم تحدث ثم استأذن عثمان radiyallahu anhu fajalasa nabi sallallahu alaihi wasallam wa sawwa thiyabahu qala muhammad wala aqulu fi yawmin wahidin fadakhala fatahaddasa falamma kharaja qala qultu ya rasulallahi dakhala abubakarin falam tahashsha walam walantubalihi. summa da kala umar falam tahashsha walam tubalihi summa da kala usmanu fajalasta wasawaita thiyabaka qala ala as-sahli min rajulin tastahi minhu al-mala'ikatu wannan hadisin an karbo shi daga Aisha uwar mu'minai Allah ya kara mata yarda ce. tace na biyu sallallahu alaihi wasallam mustaji'an fi baiti wata rana manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yana kishin gide a cikin daki na yana kushin gida a cikin daki kashifan an fakizihi ausa kaihi yana kwance cinyoyinsa suna buɗe ausa kaihi ko ko cewa ya kwabirinsa kashifan an fakizihi ausa kaihi to ana nan ana nan fasta abana abubakarin radiyallahu anhu sai abubakar ya nemi izini fa'adina lahu kazalika sai manzan Allah ya ce ya shigo yana nan a yadda yake cinyarsu suna buɗe ba tare da ya rufe ba a ruwayar muslim musulun cewa fasta abana abubakarin fa'abina lahu wa huwa ala tilkal hal sai manzan Allah yana cikin wannan yanayi ce ya shigo da ya shigo suka tattauna abinda za su tattauna ya fita sun masa azana umar radiyallahu anhu sai kuma umar ya nemi izini fa azina lahu kadhalika shi ma aka ce ya shigo a haka din sun mata haddasa suka tattauna shi ma ya fita sun masa azana usman radiyallahu anhu fajalasa annabi sallallahu alaihi wasallama wa sawwa siyabahu sai ga usman ya ce zai shigo ya nemi izini aka ce ya shigo amma kafin ya shigo sai manzan Allah ya tashi zaune ya gyara tufafinsa ya rufe cinyoyinsa sannan sai aka ce ya shigo mun gani Kala muhammadu muhammadu ya ce wannan wani muhammadu ne na? a kala muhammad muhammad ya ce na yawa rawin hadisin ko muhammad ibn abi harmara arrawi an ata wanda ya roto hadisin daga dawo haka ne ya ya ce wala a ƙulufi yawmin wahidin wannan abin ba rana ɗaya ya faru ba shigarsu ɗin nan ba rana ɗaya ba ne ba kila abubakar ya zo yau manzan allah an yi sa'a yana kwanci cinyoyin suna buɗe sai ya ce ya shigo bayan wani lokaci kuma sai umar ya nemi izini a irin wannan yanayi ba a rana ɗaya ba ba lokaci guda haka muhammad ibn harmala ya ce ya ce ba rana ɗaya ba ne ba wannan abu ya faru fada kala sai usman ya shiga fata haddasa suka tattauna da manzan allah falon ma kharaju yayin da ya fita kala kultu ya lalla sai aisha ta ce ya manzan allah da kala abubakarin falanta hasha walamtu bali abubakar ya shigo falanta hasha baka motsa ba ko motsa manzan allah bai bayan da yake kwanci din na haka ya shigo ta hasha ai ta harrak baka motsa ba ai lamta ta harrak ya ajiye baka motsa ba saboda shi walam tubalihi sannan kuma baka ba da wata kulawa ba dangane da yadda kake kwance cewa ga wani nan zai shigo irin kamar ma baka damu da shi ba ya shigo kawai kana cikin wannan yanayin sun da kala umar sai umar ya shigo falamta hasha walam tubalihi sun da kala usmanu sai usman ya shigo fajalastu sai ka zauna wa sawaita thiyabaka ka gyara tufafinka kala sai manzon Allah ya ce astahi min yace ala astahi min rajulin tasahi minhu almalaika manzon Allah ce ke Aisha ba zan ji kunyar mutunan da mala'iku ma suna jin kunyarsa ba abinda manzon Allah ya ce kenan mun gane ba zan ji kunyar mutunan da mala'iku ma suna jin kunyarsa ba shi ne wa shi ne sai da ne al'imamun nauri a rahimullahu ta'ala yake cewa fihi fadilatun zahiratun yi usman radiyar anhu wannan ya nuna a fili irin falalar sai na usman allah ya ƙara masa yarda wa annal haya'u sifatun jamilatun min sifatin mala'ika sannan kunya siffa ce mai kyau mala'iku ma suna da wannan siffar mun gani mala'iku ma suna da wannan siffar to wannan hadisin idan ka hada shi da wancan na baya wanda muka wato za a kusan da ruwa a yansu sai na lafazi ne ya bambanta da irin wannan yanayin ya shafa ruwa da waɗannan manyan sahabbai na annabi sallallahu alaihi wasallam a wani hadisin a wata ruwaya wata rana manzan allah sallallahu alaihi wasallam ya shiga wani lambu da ya shiga wannan lambun akwai rijiya cikin lambun sai manzan allah ya hau bisa Na suna abin da ake cewa rijiya da shi ɗin ba ke rijiya za mu ce mashi komi na? na? <laughs> gengama cewa to da kanin ɗan dakalin nan wanda ake to sai manna allah ya hau bisa wannan ɗan dakalin na rijiya sai ya zira ƙawahuwar shi cikin rijiya ne sai ya kyakkyar izarinsa cinyoyinsa suna wuce yana nan ciki ya sa abu musa a ƙashari ko lewancin sahabbai namun tashi ya ce ya tsara bakin ƙowar lambun kada wanda ya shigo sai an zo an gaya shi. yana nan bakin gyar sai umar ya zo kwankwankwan sai na abubakar waye ya ce abubakar ne sai ya dawa don manzan allah sai ce ga abubakar ya zo sai ce ka ce ya shigo manzan allah bai yara jikinsa ba sai abubakar ya shigo da ya shigo sai zauna kusa da manzan Allah shi ma sai zira kawahuwan cikin rijiya bayan wani lokaci kuma sai aka ƙara ƙwanƙwasa waye umar ne aka ce shi ma ya shigo da ya shigo shi kuma sai zauna kusa da abubakar shi ma sai zira kawahuwan shi cikin rijiya to sai zamanto da kalin rijiyar ya cika ba inda kuma wani zai ƙara hawa sai zuwa can a ƙwanƙwasa sai ga sai na usman aka ce shi ma ya shigo lokacin da abubakar zai shigo aka ce kai masa bishara shi ɗan aljanna sai to abubakar za Allah ya ce ma bishara da aljanna kuma ya ce ka shiga da umar ya zo shi ma aka ce kai masa bishara ya ce kai masa bishara ka ce shi ma ya shiga da usman ya zo sai manzala ya ce ka ce masa ina masa bishara da aljanna amma ala balwa a aka ce an masa bishara da aljanna amma kafin aljannar akwai wani bala'i da zai faɗa mashi kuma mutunan nan ya zo ya ce masai na usman an ce a yi ma bishara da aljanna amma akwai musiba akwai wani bala'i da zai faɗa maka sai na usman na buɗe wata sai ce allahun musta'ara muna neman taimakon allah akan wannan musibar da ta so lokacin da ya shiga wuri ya cika ba inda zai shiga ya zauna sai ya zauna da ƙasa amma kafin ya shigo nan ba sai da manzan allah ya tashi ya gyara jikinsa ya rufe cinyarsa sai ya ce ku ce ya shigo sai sai na su shigo shi ne waɗansu malamai cikin mamarauta hadisun ne suka ce wannan zaman na manzan allah da abubakar da umar usman ya zo ba wuri ya yi kama da zaman su na kabari a kansu ɗaki ne an sa manzan allah an sa abubakar an sa umar sai ya cika usman bai sami inda aka sashi a cikin to kaga wannan duk yana nuna ainihin falalar sai na usman ɗan afan kalifan manzan allah na hudu kuma na hudu a cikin al'ashirar mubashirina bin jannati to wani da in yana wannan bayanin kana wannan bayanin shi aliyu yake so a su su sai raba jihar sai raba abin ne in ba aliyu ka ce aliyu in kuma ka ɗauko hadin munaƙin na aliyu shi ma waɗansu bayanai ne za a gani makamantan wannan shi ma aliyu yana da tashi falalai wacce ana faɗarta ma za ka ji ya sai ka ji kuma kamar ya fi kowa lokacin da za a tafi yakin kai bara manzo Allah ya ce to gobe za a tafi yaki gobe wanda zai zama kwamanda a yakin nan wanda zan ba cuta wani mutum ne yana son allah allah yana son shi kuma ta hannun shi za a samu cin nasara amma ba za a faɗe shi ba sai gobe kowa ya tafi gida ya kwanta amma ji yake a zuciyarsa shi manzan allah bai ce saboda ne yana da alaƙa da manzan allah bai ke kowa ka san wani ce zai ba da abu kaza za a iya fahimtar ilawa da ake so a ba ko ba haka ba to amma shi manzan Allah saboda yadda yake zaune da sahabbai lafiya da kowa ji yake manzan Allah zai cewa shi ne ba su umar ɗinnan nan ma sai na umar bai ma taɓa sha'awar mulki bai ce shi sai wannan lokacin kuma ba wani abu yake so ba a cikin an ce Allah yana son wannan mutum kaga wannan shaya ce mai kyau da aka taru gaban manzan Allah kowa ya zo shi sai na aliyu yana gina makonci idanun shi na ciwo amma manzan Allah yana bude baki sai ce aina aliyu na abi tsari ina sai ina aliyu yake sai aka ce aina gida ya shi take aina idanun suke ciwo ce a kawo shi aka je aka kawo shi fa ba fi tsafi ainihi manzan Allah ya masa tofi a idanunsa nan take ya warke aka dauki fita aka bashi ya tafi wannan bai mai farada ali to shi ma an kado ko irin waɗannan suna nan da yawa su su sahabban manzan allah haka suke kowa da irin baiwa ta farada wanda manzan wani ma ba a san shi ba amma an ka ji falalan shi sai ya ga ya samu ɗauwa kuma manzan allah ya ce musu kuna so ku ga ɗan aljanna a nan duniya suka ce e eh. ki to yanzu ɗan aljanna zai ɗin nan kawai sai ga wani sahabi ba ma kowa ya san shi ba ya shigo ya zauna ba a gaya mashi ba ba zan Allah bai faɗi ba kowa dai ya ji da yana ana kallon shi na aljanna ne abubakar yana wurin umar yana wurin usman yana wurin aliyu yana wurin amma ranar ba su ke da tiket ɗin ba ko bayan wani lokaci manzo Allah ya ƙara cewa ku kalli nan wurin yanzu dan aljanna zai bullo sai ga wannan mutumin ya sake bullowa shi ba wani jihari ne ba an tafi jihari ba da gudunmuwa ba wani na kusa da manzan Allah ba irin kusancin sa'awakar da umar da maka amma shi ke ta samun aljanna ta wannan gefen sayan na umar sai da ya tafi har gida ya same shi tsawai kai ne kake yi ne? ya ce yau haru sau biyu ana cewa ɗan aljanna zai ƙullo sai ka ƙullo afuwan ba sai da umar ba wani cikin hannu. inda ya je ma ya zo da sunan ya zo ba kuta ya kwana a gidan shi shi dai bai ga yana wata kiyamun lele ba shi bai ga yana wani abu na daban ba wanda su ba su yi shi ne ya tambaye shi ce to ba ba kuta ta kawo wanda ba ka ji abinda manzan allah ya faɗa kuma na zo in ji ne kake yi cewa yi nike falala ce to haka sahabban manzan Allah su kowa da irin baiwa ta farla wanda Allah ta adana da haka in wani ya ce nan ba a faɗi wane ba sai ka ce to wata rana ya saurara zai ji kuma an zo an faɗi wane nan a lokacin da za a faɗi wane nan kuma ba zai ji an faɗi wane nan kuma Allah ya shirya da mu suna ganin ana za mu sa a kira sallah wasu irin addu'o'in da mu Allah sallallahu alaihi wasallam yake a sabat daban-daban insha Allah ta'ala abinda muka faɗa ne daidai muna roƙon Allah ta'ala ya ba mu dare kuskuren kuma muna roƙon Allah ta'ala ya mana afuwa da ya yake mana baki da Allah ka nuna mana gaskiya gaskiya ce ka ba mu ikon binta ka nuna mana ƙarya ƙarya ce kuma ka ba mu ikon binta halin da ƙasar mu take ciki na kashe-kashe zubar da jini da satar mutane muna rukun allah ta'ala da tausaya mana ya kin damu daga wannan hali ya maido mana da zaman lafiya da kwanciyar hankali wato abin ya nuni matuƙa kuma kullum ana cewa ana samun sauƙi amma idan ka yi magana da mutanen da ke wuri sai da sauƙin nan dai sai abin da ba a rasa har yanzu mutanen nan suna cikin yanayi da kunci suna cikin takura mutanen nan sun hana zaman lafiya ba kiyo ba noma ba sa ɗaya noma gonakinsu abin ya ƙi ci ya ƙi ci ne to abin yana bukatar addu'a waɗannan mutane suna cikin yanayi da hali yanzu ɗajin mutane da ke yankin jibiya ɗin nan tun daga ɗanɗara abinda ya fi har zuwa kukan babban gida zuwa magama waɗannan ƙauyukan da ke kan wannan hanyar da ke da ke cikin yunguna saboda abin ya yi yawa sun abin da suke cewa kwana 21 a jere ba ranar da ba a shirya wani kawai kwana 21 da suke wuce zuwa jiya don rana ta allah sai ka samu an shiga wani gari an yi ɓanna wanda ya sun mutane an tafi da su ko dabbobinsu wannan ya sanya yau da suka fito suka yi zanga-zanga da kone-kone wanda kuma wannan ya buɗe ƙofa aka yi a asara waɗansu an fasa musu motoci kai ba ku san hawa ba san sauka ba ta zo hanya ta kawo ta kuma sai a kawo mota ta a farfasa to kusan dai har ana maganar mutum ɗaya ya rasu a wannan zanga da da rasu to kaga idan abu ya kai irin wannan mataki har mutane su nemi ɗaukar doka a hannu ko su ji cewa ba a yi masa abin da ya kamata to abin ya kai mu ya kai mu da su shi ya sanya duk lokacin da za ka yi magana da mutanen yankin labarin da za ka yi za ka yi labarai ne na ban tausayi da kuma ban tafaici ɗazu akwai wani kwamiti da gwamnati ce shi wannan kwamiti an yi shi ne waye zagaya ya karɓo bukatun mutane da shawararinsu wanda ake so a sanya cikin bajet ɗin da za a yi na 2021 abu ne mai kyau yana da kyau a yi shawarar mutane tun da ana ta yin bajet duk shekara sai an yi bajet to wani fara sai aka ce ana san a su mutane ne suke so a sanya ya ciki su kaga abu ne mai kyau inda an tsare kuma an yi aiki da shi to kwamitin ba lokal gamar lokal gamar suke ba zonin aka muna da zonin guda uku a zonin aka wannan tsarkin lokal gamar guda bakwai to kowane sai su taru to yau aka yi na kasar da nake so in ce muna wurin wannan tare shi hakimin ɗaɗɗara yake ba da labarin cewa da abinda yake faruwa yanzu haka a garin da yake kuma ya yi maganganu masu kyau ya ce to yanzu gwamnati tana cewa a ba ta shawara ina za a yi titi ko ina za a yi aji ko ina ya kamata a yi ta wannan sai ana da man lafiya ne ma za ka ba da shawarar cewa a zuwa yana sun to inda ba da man lafiya ta yanzu ba ta wani titi kake ba ko ta mo ko ta aji ko asibiti 'a taranka ba kake yanzu to bayanan da waɗansu mutane suka dinga yi a wurin musamman wanda suka fito daga wuraren lalle zai tada maka hankali kuma za ka san cewa har yanzu cikin matsalar nan ake tsamo tsawo to abin sai kwaka mamaki shi jami'an tsaron nan muke faruwa ne kamar faskari yanzu daga cikin garin fasfai, akwai hanya wadda ta tashi daga faskari ta nufi sabuwa idan ka bi wannan hanyar kilomita biyu ma ba ka yi kan wannan hanyar tashi da inda mutane da suke in kana da gona na wurin ba ka iya zuwa ita hanyar dama tuni mata ta mutu ba ma wannan ba daga yan kara in ka hau hanyar fuskari za ka tafi a kowar dutse za ka hau shi wurin yana ɗan nisa amma za ka go dutsen to ƙasan dutsen wani ƙauye ne ƙauyen yana da girma ƙauyen ba kowa yanzu daga nan wurin zuwa inda shi wannan ya sunan shi eh, daga nan zuwa inda su aka aji sojojin da fi kilomita biyuwa amma kawai barayi sun hana su zama kuma ga sun ji nan wani shi inda filin ka wacce hanyar ba za ka yi kilomita biyu ba daga inda gaurin zuwa inda su yi suke bai wuce kilomita ba na? ɗaya eh, sun kashe wani kanan aure ku sai sa gane mai sojojin nan suke aure in ka je za ka wuce kuma su dinga tara mutane suna takura su a ba su kuɗi ko wani abu kuma hankali in kai magana da su su ba su ce wahala su sha mun je faskar ɗin can kwanakin ba mun zo nan sai suka da mu a bakin gida ina za ku je muka ce za mu je idp camp daga ina muka ce daga katsina sai wani soja ya fara magana su ba abin nan ba su daɗin abin nan su ba wahala suke sha ce to sai ku yi ta'adda abubuwa mai ta'adda allah ya kawo ƙarshen abu to abin yana cikin musiba lalle mutanen nan suna buƙatar addu'a amma dai suna cikin hali da yanayi to muna roƙon allah ta'ala ya kawo mana ƙarshen wannan musiba allah ya bayyana da bakin zaren da su jami'an tsaro su iya shawo kan wannan matsalar mu matsalar muke ne matsalar wajen barna su kuma idan aka ce haka za a yi ta tafiya to ba da za a daina wannan abu shi yasin ya shi gwamnan borno ya ce yake ganin abin da ya kamata a yi garuruwan da aka kori mutane daga garuruwan a samu a shige su mutane su koma wannan zai taimaka wajen rage mamayar da ita boko haram take amma idan aka yi ta guduwa to sai an kai matakin da ko ina ma an taru wuri guda kowa ya gudu daga inda yake kuma yadda mu yanzu nan guduwa ake yanzu dinnan da muke magana kauyukan da ba namiji ko ɗaya da sun shiga daji can za su yi mace wallahi suna da yawa wani ba ke gaya ba inda ran yaya ma sai sun sa baƙaƙen kaya kamar yan shi'a sannan su shiga daji daji suke kwana sai gari ya waye sannan su dawo gidajensu wani yake ce min to kaje daji a dajin nan kai ba bacci kai ba da sai ka dawo gida bacci ya dame ka ya za ka ce wani noma kuma kaga an kada tattalin arzikin wurin to shi sa shi gwamnan borno sai yake cewa a san su inda aka biya wa sojoji ba ranar da za su ce a koma wurin sai da ya je ba ga ya ga yanayin garin da irin sojojin da aka aje da 'yan sanda da polis da ko da jami'an tsaro kuma ba wata an sa'ada inda ka shiga cikin garin bada ba wata barazana ta boko haram sai dai akan hannu. amma an ƙi ba da dama mutanen ba da su koma su ko mutanen su suke su koma su zaura garin su sun ƙi ba da dama to wannan sun ya ce to ya kamata a zo a je a gani a zo a sanye da zai mutanen na a zai da su kun ji abubuwan da suka faru bayan tafi eh har sau a kan hanyar ta zuwa aka hari ba wai ƙaramin hari ba sun ce an fi minti 25 ana masayar bindiga tsakanin su da 'yan fasoji da yan boko shi gwamna yana cikin mota ana ta wannan almara minti 25 wadda mutum na haka shi kuma ya je ba gai a kan hanyar ta dawowa kuma aka sake kuma kawo hannu to wannan mutumin yadda ya ji hajjinsu to muna rukun Allah ta'ala ya kara masa kwanon gwiwa ya ƙara masa kishin mutanensa ya ɗora su akan waɗannan 'yan ta'adda da haka su ma suna buƙatar addu'o'i da taimaka musu da addu'a Allah maɗaukin sarki ya kawo masu mafita kullum kana so ka gane yanayin abin kai ka auna kai yanzu kana zama lafiya ma ba wata barazana ya rayuwa take tafiya ba da kyar ake yin ta ba yana ga wannan shaida cikin wannan harin da mizin ji da yanayin rayuwar koko da guje-guje cikin daji ba zaman lafiya kullum su jami'an tsaro abin da za su yi daban abinda gwamnati ma za ta shigi daban ka kasa gane inda matsalar take za a najeriya a cewa ba sojoji ba mu da jami'an tsarin da za su koro waɗannan 'yan ta'adda to ina amfanin sojoji in dai ba za a iya koron waɗannan a hana wannan ɓannar ba to yayin da najeriya ma ba sojoji ke allah sauri su kuma an kai magana da shi za su gaya maka irin matsalolin da suke fuskanta da sauransu a ce ba kayan aiki a ce ba kaza ba kaza duk da su yanke matsaloli shi sun ya abin sai dai mu koma ga allah mu ta addu'a muna gaya masa muna kai mu gare shi sannan kada mu yake kauna daga rahamar allah insha Allah ta'ala sauki yana nan tsaye yana nan tafi bayan tsanani muna roƙon Allah ta'ala ya sauƙaƙa mana ya kawo mana saukin nan sannan abu na biyu halin rayuwa al'amura suna ƙara ta'azzara al'amura suna ƙara nauyi da wahala ga mutane da gaskiyar magana ana cikin kunci ana cikin yanayi akwai bukatar mu koma ga Allah da wata'ala mu nemi sauki a wurinsa ya kawo mana sauki a al'amuran rayuwar domin duk lokacin da aka ce abinci ya fi ƙarfin talaka da gaskiya ya shiga cikin musulmi yanzu ko gaba ake da aka yi wannan ko ba mu ce a aka idan an shiga irin wannan yanayin allah bani wata ala shi ne musakir shi ke jujjuya farashi kamar da wanda allah ya bayani to ya Allah subhanahu wata'ala ya tausaya mana ya ranwanta mana ya kawo mana sauki Allah ta'ala ya sauƙaƙe mana ya ba mu ikon ɗaukar nauyin hidindimin kawo nan wannan da ya zama tana da muhimmanci mai da hankali mu ci gaba da yi ta Allah da iko ne akan komai sai Allah ta'ala ya kawo mana sauki to muna roƙon Allah subhanahu wata'ala ya ƙara tausaya mana ba don halayen ba da kawo mana sauƙi a cikin al'amura na rayuwarmu mu, subhanaka allahumma wa bihamdik nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilayk assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh